для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Людмілы Рублеўскай авантуры студыёзуса вырвіча. Музыка кампазітара Александра Літвіноўскага, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. незвычайная трывожная ціша, якую парушаў толькі шоргат старонак. Нават хвэлька зашыўся ў сваім катуху не насмельваўся паказацца гаспадарам, хаця звычайна ад ягонай балбатні выратоўваў толькі загад лёдніка памаўчаць. Адзін піфагор, дапушчаны ў пакой з прычыны дажлівага надвор'я і дзівацтва гаспадароў, што нечувана песцілі свайго вартавога, Віляў сабе рудым пухнастым хвастом, тыкаўся холодным носам у далоні, заглядаў у вочы умольна-запытальна, чаго прытіхлі мудры людцы, вас жа ніхто на ланцух не навязвае. Вы ж можаце яшчэ кавалачык сала дзеля беднага сабачкі хвараваць. Падымаў настрой палаючы камін, Лёднік настояў, каб у доме, акрамя звычайнай печкі, аблямаваным сціслаўскай зеленкаватай кафлі за нёльчыкамі, быў камін, жывы агонь, сузіранне якога спрыяе гармоніі стыхію чалавеку. Што праўда, у каміне вельмі зручна паліць нязграбны вершык, якімі пранціш пачаў потай займацца, начытаўшыся Яна Весліцкага ды куртуазных французскіх паэтаў кінуў скамечаную паперану цішком у пашчу чырвонага цмока, і ўсё ніхто не абсмяе. За вокнамі пачуўся грукат экіпажа, запрэжанага некалькімі коньмі. Піфагор рудым ценем шыбануў сенцы, запоўняў іх звонкім брэхам. Экіпаж спыніўся перад домам лёднікаў, Фурман прикрикнув на коні, і потім у браму застукали. «Ці вдома, пан доктор?» Зараз же залапатав нешта хвелька, який перастрив гостей, потім сунувся у покой попитаться господароў, ці можна упустіць посланца ад пацієнта, багатага пацієнта, як можна було меркаваць па пачтівых нотках у голасе хвелькі. «Што ж?» Нечаканыя наведнікі нават у такі позні час у доме лекара не навіна. Колькі разоў лёднік сярод ночы збіраў валіску і адпраўляўся ратаваць чыюсьці грэшную душу, не забыўшыся памаліцца перад адыходам святому панцелеймону-ацаляльніку, свайму старажытнаму калегу, якога ганьбілі за тое, што лячыў бясплатна і цану іншым дактарам збіваў. Піфагор сумленна адпрацоўваў свой сабачы доўг, зацята брэшучы на дзверы. А ў іх увайшоў каржакаваты дужы мужык. Гадоў за сорак, камечучы ў руках шапку з мярлушкі. Па вопратцы слуга з багатага дому – Звычайний такі мужик у парти хітравата, не надто гнуткого розуму, со светлими невыразними вачыма, якія зараз глядзелі на баутрамія лёдніка з насцярожанасцю і неверагодна нейкай насмешкай. Так і мералі пана професара ва ўвесь немалы рост. Пан лёднік, я ад яе мості пані Галены Агалінскай – з найвялікшай просьбай. Паклон госця быў дастаткова нізкі, але з імгненнем няветлівага прамаруджвання, што іншы, можа, і не заўважыў бы, Але пранціш, сын збяднелага дашчэнту шляхціца шарачка, звык бараніць свой шляхецкі гонар і ў родным падняводдзі, і ў менскім ізуіцкім калегіуме навучыўся прыкмячаць найменшыя праявы непавагі. А лёднік паводзіў сябе таксама дзіўна. Той, хто добра яго ведае, здагадаўся б, што доктар узрушаны – І ён стаяў перад госцем з ганарыста закінутай галавой, але на худых шоках гарэлі плямы, а глыбокі нізкі голас ледзь заўважна дрыжэў. «Чым магу дапамагчы яе мосці, пані Галене?» Гость яшчэ раз акінуў ацэньваючым позіркам постаць прафесара, нібыта правяраў, як захаваўся за зіму летні вазок – Яе мосць разам з мужам і шваграм прыехала на хаўтуры па яснавельможным вялікім гетмане князі Радзівіля, патлумачыў мужык. Пана Галінскі з братам цяпер у палацы за хаўтурным сталом, а паніч Алесь Агалінскі, малодшы сынок, зусім расхварэўся. А ён і так кволы ад нараджэння немавем, чаго пойдзе ўвесь у болькі ды млее, Вось пані і паслала мяне па цябе. Па вас, пан доктар. І зноў ледзь прыхаваная насмешка і паклон для адчэпнага. Доктар задумліва прагаварыў. Значыць, у тваіх гаспадароў нарадзіўся яшчэ адзін сын, Спадзяюся, роды не пашкодзілі здароўю пані. Што ж, для мяне гонар дапамагчы, пані Галене. Пані дужа прасіла цябе вас не марудзіць. Карэта чакае ля дома, доктар. Госць скончыў абшарваць вачыма прафесарскі дом і кінуў позірк на пані Саламею. Вядома, позірк адразу стаўся дужа зацікаўленым. Франціш не сцярпеў, выскачыў наперад і штурхануў на хабу ў грудзі. «Ах ты, хамуйла! Як ты са шляхціцам размаўляеш пасяку шабляй на салому!» Твар мужика адразу змяніўся і набыў вінавата ліслівы выраз – Слуга борзденька упаў на калені, шчыра пацалаваў руку вырвыча, потым ягоны чаравік і пачаў прасіцца. На плячо Франціша лягла цяжкая рука лёдніка. Той прагаварыў глуха, як быццам яму балела. Не дакарай гэтага чалавека, пан Вырвіч. Не так лёгка кланяцца таму, каго цэлы год лупіў бізуном. Праўда, Базыль? Невыразные светлые вочи мужика зиркнули с подылба на профессора. «Что яго на емось Циприяна Галинский, мой пан, не загадывал, то я и рабил». «Ах, вось яно як!» Франтиш сустрэўся позіркам з Саламеяй, у той задрыжалі вусны, што ж... Мінулае даганяе нават тых, хто ўзрывае за сабой паветраныя замкі. Да таго, як патрапіць рукі пранціша, знаны алхімік лёднік стаў уласнасцю пана Агалінскага, свайго крэдытора, з якім не змог расплаціцца. Пра тое, што было з лёднікам у маёнтку Агалінскіх, той ніколі не расказваў і ўвогуле тэмы не любіў. Але ясна, што папеклаваўся там сённяшні прафесар парадкам. Сам пан Цыпрыян Агалінскі, які прадаў лёдніка па дарозе на Валожын першаму стрэчнаму, выкінуўшы з карэты проста ў брудную лужыну і параюшы выхоўваць яго калацінай, сімпатый у пранціша тадышняга шкаляра не выклікаў. А ўсманы, злосны чырванаморды, Стан ціхага адчаю, у якім тады знаходзіўся лёднік, і шнары на ягоным целе таксама сведчылі шмат пра што. Вось і тлумачэнне. Калі ў пранцішыня, гледзячы на малыя, маладыя гады, Базыль без ваганняў прызнаў вышэйшага за сябе вельможнага пана, то доктару і цяпер не супраць быў бы па-свойску пералічыць рэбры. Вогнікі скакалі ў каменя нібыта гледачы ў балагане, радаваліся незвычайнаму спектаклю, у якім не нехта з герояў павінен памерці гвалтоўнай і ганебнай смерцю. «Ідзі, базыль, да карэты і чакай мяне. Я зараз збяруся», – прагаварыў лёднік сваім звычайным фанаберыстым тонам і імкліва пайшоў у кабінет. Франціш дагнаў яго, затрымаў, зарукаў. рукаў. Бутрым, што з табой? Няўжо паслухмяна пойдзеш слугаваць тым, хто цябе ў раба ператварыў? Піфагор прыхінуўся рудым бокам да пранцішавай нагі, патрабуючы, каб пагладзілі, знайшоў час дурная жывёлінка. Там пакутуе маленькі хлопчык, ціха прагаварыла Саламея, усё іншая лухта. Лёднік з удзячнасцю пацалаваў, жонку ў шчаку. Дзякую, дарагая, яшчэ я вам не расказваў, голос прафесара стаў зусім ціхі. Пані Галена мне жыццё выратавала. Каб не яна наўрад я дацягнуў бы да спаткання з панам вырвічам. І зайшоў у кабінет, застукаў там інструментамі і бутэлічкамі, збіраючы свой прафесійны сакваяж. Потым пачуліся словы малітвы. Саламея наблізілася да пранціша. «Пан Вырвіч, калі ласка, я баюся адпускаць яго аднаго. Не маглі б вы?» Ранцішу не трэба было нічога тлумачыць і прасіць. Ён моўчкі ўздзеў шапку і ўзяў шаблю з выгравіраваным на дзяржальні гербам епацентаур. «Цяпер, Вырвіч, — Не якісьці шкаляр, ён і сябе абароніць і свайго настаўніка хоча той ці не. Рэдкія ліхтары ператваралі мокрую брукаванку у засланы месяцовым дываном казачны шлях. Камяніцы застылі нібыта зачараваныя волаты. З гары гідыміна спаўзаў прывідны туман. Пранціж сядзеў у карэце насупраць доктара пранутаго ў нямецкі строй глядзеў на ягоны профіль, бо прафесор моўчкі ўтаропіўся ў вакно і здагадваўся, што за вар'яцкая карусель з невясёлых успамінаў зараз творыцца у прафесарскай галаве. Хоць ты зноў ідзі за крыжовую гару на магілу кашпара Бекіша, які загадаў напісаць на помніку, што ні у во што не верыць. Пры сузіранні гэтай магілы лёдніка заўсёды прабівала на натхнёную лекцыю пра вечную надзею і выратавальны шлях душы пра спакуты. Маўчанне, што назапасілася ў карэце за ўвесь час падарожжа, было таким густым, что примусило б знямець целый сойм. Колы погруквали и порыпвали, нібыта скардзіліся на холод, осень и дождь. Галінскі не быў надта шыкоўным. Шляхта, што панаехала з княства ды каралеўства, пазаймала ўсе прыстойныя будынкі, так што каму ўжо які дастаўся. Святло ліхтара адбівалася на мокры чарапіцы даху. Можна было разгледзець толькі ганак – з дзвюма драўлянымі калонамі і вокны сапраўднага шкла, за якімі свяціліся цьмяныя агеньчыкі свечак. Адзін з агеньчыкаў плыў бок дзвярэй. Гасцей чакалі. Сюды пан доктар прыслугаў белым каптуры ў белым фартушку, якой не была б устрывожанай, кінула прагна цікаўны пагляд на лёдніка – Вырыч зразумеў, што таксама бачыла яго ў іншым становішчы. У вітальні доктар сурова запатрабаваў вады вымыць рукі перад тым, як ісці да пацыента, потым акуратна выцер чыстым ільняным ручніком кожны палец асобна. Вільготны рушнік няўважна кінуў на рукі прыслузя. За ягонымі дзеяннямі назіралі, як за чорна-магічным рытуалам, пасля якога ва ўсіх рогі вырастуць. Ну и репутация тут у алхимика была. Пасля візітаў асоб з такой рэпутацыяй ліхаманкава шукаюць у хаце падкінуты раскепены жолуд альбо завязаную вузлом анучку. Прафесар пагардліва падціснуў вусны, закінуў галаву і рушыў наперад. Шабля паблізкала пры ягоным левым баку. Вервіч таксама прыняў самы свой фанаберысты выгляд і дэманстратыўна паклаў руку на дзяржальна шаблі. Весь такі слічны ды палітычны, гатовы ў вобмірг пакараць за найменшую непачцівасць. Пакоя оказалася нечакана шмат. Лямпа ў руках прыслугі плыла па цёмным калідора, як нішая светлая душа, якая са шкадобы вырашыла праводзіць неафіта праз падземнае царства – Адчувалася, што дом здымны. Праз расчыненыя дзверы пакояў бачылася, што мэблі малавата, партрэтаў дык зусім няма, акрамя тоўстай фізіяноміі Аўгуста Саса ў залачонай рамцы. Але падобна цяперашнія гаспадары прывезлі з сабою тое сёе для утульнасці. Там стаялі шырмы кітайскага шоўку, тут – паблізкаў на століку срэбны сервіз, нарэшце расчыніліся апошнія дзверы і перад гасцямі апынулася гаспадыня. Музыка Вядома, да пані Саламеі ёй было далёка. Ніхто б не змог прыняць гэтую кабету за сельфіду неземной гожасці, а Саламеі аднойчы давялося выконваць гэткую ролю. Але ж Саламея лёднік у дзяводстве Рэніш была адзінай і непаўторнай. Кабета, якая сустрэла начных гасцей, таксама па любых зямных мерках была гожай. Стройная пастава, ганарыстая пасадка галавы, вялікія светлыя вочы, нос тонкі з гарбінкай, рот можа трохі велікаваты з нервовай складкай, русявыя неслухмяныя валасы, зачасаныя ў высокую прычоску і асобныя лёгкія пасмачкі выбіваюцца быццам лёгкі дымок. Светлые вочы глядзелі на лёдніка з незвычайным напружаннем, нібыта на далёкі ветры з доўгачаканага карабля, якога ён колеру жалобы альбо надзеі. Прывітанне бутрым. Лёднік знаў капялюш, адвесіў цырымонны паклон і пацалаваў руку кабеты. Мае шчырыя прывітанні яе мосці пані Агалінскай. Дазвольце прадставіць. Ягоная мосць пан Прантасій Вырвіч з падняводдзя мой высакародны сябар. Прантіш адвесіў паклон не горшы, чым лёднік і таксама прыклаўся да ручкі гаспадыні. Але тая глядзела толькі на доктара. Яны нібыта вялі безмоўную размову пра нешта сумнае – Горкая усмешка покрывила в устный доктор, а в очи пани блещели от непролитых слез. «Як я рада, что у тебе все добро, Бутрым!» — тихо проговорила жанчына. «Ты заслужил это!» «Усё у воли Господа! Ён дае, ён и забирае поводле грахов наших!» — неогучно отказал доктор. «А як вы, пани?» паводле грахоў маіх сумна ўсміхнулася галінска на шчасце муж у радзівілаўскім палацы днюе начуе ён бы не дазволіў цябе запрасіць старэйшы сын андрусь ты яго памятаеш у варшаўскім шляхецкім корпусе і я адмыслова паехала ў вільню дзеля алесіка калі ты яму не дапаможаш то хто пані правяла лёдніка за шырму якой быў отгороженный кут покоя, поставила на столик лямпу. У ложку спал детёнок, гадоў трох. Худенькі, чарнаволосы, святло ад лямпы пабудзіла яго і на гасцей зірнулі тёмныя вочы, бліскучыя ад лихаманкі. Агалумшаны лёднік моўшкі глядзеў на дзіцёнка, потым перавёў позірк на пані. Тая, пацвярджаючы ягоную здагадку, прыкрыла павекі, лёгка усміхнулася. палка пацалаваў яе руку і зноў таропіўся на хлопчыка, як на нечуваны цуд, мімаволі усміхаючыся. Пранціш, раззявіўшы рот, таксама глядзеў на цемнавокага малечу, які наглядаў за прыхаднямі не па-дзіцячы сурова, такім дужа знаёмым пільным позіркам. Нарешті студийозус не витримав і вигукнув. «Ну, доктор, ну, пройда!» Пані почервоніла, а льоднік як не чув. Присів на край ложка, погладив руку пацієнта. «Вітаю, юного пана!» «Ти хто?» Голас дзіцёнка быў трохі асіплым, але ўжо цяпер уладным, а ў вачах не заўважалася страху. «Я? Доктар, ваша пані, маці, папрасіла мяне палячыць вас. Што ў пана Алеся баліць?» Пані са светлай усмешкай назірала, як... Лёднік важдаецца з малодшым агалінскім, аглядае, выслухоўвае, задае пытанні. Хлопчык стараўся трымацца мужна, як яго вучылі, як належыць шляхціцу, але ад горкіх лекаў небараку ледзь не заванітавала. Калі пан вып'е гэтую мікстуру, ён абавязкова паправіцца. А тады... Я запрошу вас, пана, у гости у академию. Там есть вялізная труба, праз якую бачныя зоркі. Блізка, блізка, і можна паглядзець, што робіцца на месяцы. Падхоча паглядзець на зоркі, сур'ёзна пытаўся лёднік. Хацо? А іх можна з неба зняць? Франціша ў гэтай сітуацыі больш непакоіла, што скажа пані Саламея, калі даведаецца пра гэткае матэрыяльнае ўвасабленне змрочнага мінулага свайго мужа. І што яшчэ больш важна, ці не прыб'е доктара пан Агалінскі – які падобна мае на гэта законнае права. Няўжо над не здагадваецца, у каго ўрадзіўся ягоны цемнавалосы сын? Ці не былі ў пана падставы пазбавіцца ад алхіміка ў сваім доме яшчэ больш важкія, чым злосць на непакорства ды боясь атруты? Лёднік – Гушка у хлопчыка на руках нешта шаптаў на вушка і быў такі шчаслівы, якім пранціш ні разу яго не бачыў. Музыка Шаноўныя слухачы прагучалі старонкі рамана Людмілы рублеўскай авантуры студыёзуса вырвіча. Музыка кампазітара Александра літвіноўскага, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.